hypage un ti heste drame un kai epe autoe hina meine me echo gar autoe tipote epein ek dexomai un proton e isten oi aneleusomai idu hode cases domenon touton e oidas alla tacheos e poiesas ho soi epon ude po, dia ti, arti poio, speudo gar exo, peino, eis gamus, pros filon, dechontai me, hina luus omai.